<coughs> Penuhun. Enggo, mboten wonten lawange, Mas. Oh, namanya saratan, Pak. Sambak lho. Lah, pundi kok piambakan kemana Mas Lurah pundi? Anu, saya datang wingking, seperlu. Oh, repot. Am niki ngaten, kula angsal timbalan jane enten apa? Ngaten, Mas. Lah wong cara-carane sakniki niku kelurahan Redo Rek. Silirane persoalan apa? Mak suti enten persoalan nopo kali Mas Bagong. Oh niku. Ngeten Mas Bagong ku ngajak pisanan. Lah napa mboten guyokke? Lho Mas Bagong kurang bagus napa anake nggih bagus kan Anake bagus. Bagong e yang kaya blimbing eh, eh, ngoten. Eh, kenapa eh, hmm, bagus ngeten lho. Nah niki ajeng dinapakke kula kali Bagong. Nah, mboten ngertos nggih sajake kira-kira arep disayembarake bendang beres. anek ah, beres nggih enake pripun lurah nek di sogok ngoten aja nyogok kangge pring napa Nah, mboten mestinya nggih kresek-kresek kan oh, yotro. Oh, mboten nenen jamane meles sakniki nyokok-nyokok kaya ngoten niku. Oh, mboten enten. Lah kok kula dhewean niki pundi? Bagong e umum ketok. Kula nuwun. Eh, monggo piyambak. Nggih, Mas. Ah, uh, kula agak terlambat, nyuwun maaf. Thank ah, you mboten dinto Mas Bayi. <laughs> Prejengane yo ngene teko ngopo iki? Ora caturan eh, opo eh, aku. Eh, eh kelurahan iki. Niku rada lancang to, Mas. Ah, pundi Mas Lurah pundi? Sedap nggih, kelaturane. Mas Lurah, Mas Lurah. Sampun sami rawuh Mas Bagong kali Mas Bay. Monggo, ngaturi. Eh, monggo monggo monggo. Sugeng uh, rawuh Mas Bay kalian Mas Bagong. Nggih. Menika ngaten. Kula sampun mireng persoalan ingkang Mas Bayi kalian Mas Bagong adepi. Nah, nika maksud kita kula kalian Dimas Carik nika badhe ndameaken. Nah, boten sadame kula wong ah, niku. Ah, mboten perlu paten-paten nggih sabar, mboten ngaten. Murih tentreming desa, ah. kita harus damai. Gitu. Nah, kita sudah punya keputusan antara rapat kita kemarin berdua gitu. Iya, iya, ah, sudah putuskan kemarin. kita akan mengadu kecerdasan antara Mas Bey kalian Mas Bagong. Nah, setuju lho, nah. Berani. Boleh, sepele. Nah, berani kula. Kita sepele. Sak kita mulai kemawon. Mas Lurah. Nah, terus mendi? Mas Are. Eh, monggo. Niki jadi diadu kepintarane kecerdasan utak. Ya, iya Ya, yes. Nah, niki pripun nek kula miwiti tembung niki si Bagong niki nutuke ngono. Oh, prayogi ya ah, iki mah. Ora setuju aku ora. Lah piye? Ngene. Nek wani aku sing neruske kowe sing ngomong. Hah? Ayo padha wae. Sami Mas, sami. Padha wae. Sami. Ya, ya monggo. Karo wis ketok on iki sing Ayo. Wong rupane kaya ngene arep besanan karo Emangnya kenapa, yuk? tak jipuk pinterane boleh mulailah perawan ayu yuyu kangkang kangkung enom nompo barang yo rangkas pitung tungkak jaran rantang sego kori mentah eh, eh buka buku kurang teliti tilas tilah tahu mambu eh buka buku kurang teliti ah diulang lagi kok <laughs> ya sak karepku no lah tekan kiamat main bola balik bola wae nah pisan kas ya ayo jelas. Budeg pacar banyu. Eh nyuwun arto togok sari. Rewang anyar nyar tertaksi si si si sikat untu tumo cilik lek lek ronggo lawe wetan jalan lantai dansa samar tibo boto abang bangku biru muda itu Aiki wui rujak ulek lek lek lek ah gak ada lanjutannya Jangan gue kalah gak bisa yang agak muda dong ya overton ada baku kotak tugang gudang garam. Gudang garam goblok. Ah, sama saja. Bolak-balik ya tukang garam gudang garam ya boleh. Coba. Saya ikut Ayo. Paki lima main dadu dua satu tukang sapu putus asa sate mendo ha mati lo ndoro bagong gong ayo gong coba ayo bagong jaluk dijoto eh, jaluk eh. dijoto eh. eh bos eh gimana sih nyaris lo eh aduh eh Eh, eh, bos Wah, iki repot iki Dimas iki. Lah sajake padha budune ngono loro-lorone. Ning ya sok padha pintere ya wong kabeh sajake ya cerdas ngono kok. Yes, pokoke iki sayembara pertama ora iso mutuske awake. Piye nek di sing kedua? Ya, bener. Seperti kui. yang sing acara kemarin. Aduh, ah, jago. jago. bener kuwi. Wis dimanggake kono. Mas Bayi. Pun. Jagone mun siap napa? Always selalu siap. Siap. Namine sinten? Namine gatut kaca. Weh. Eh. <laughs> Jagok geni karo ah, Tegap. Eh. Bisa mabur. Ya, inggih tegap. Jalune pinten? Jalunge kalih. Pontenan sehat? Nggih. Mas Bagong. Kula. Jagone namanya sinten Mas Bagong? Eh, si Gedel namanya. Eh, eh. nek niku biasa senenge. Jalune pinten, Mas? Jalune 18. Eh, kok 18? <laughs> Lah pokean nek kowe. Jagoku songo kowe. Oh mboten ah, nang, saged sing ditu kan setunggal. Setunggal mawon Mas Jago. Siji. Piye